Anita Lopepe atxe baiko bozera mailea, egunon? Egunon. Bon, eh, kongresu bat antolatzen duzue ibiakoitzuntan, eh? lehen kongresua da, zendako forma hori autatu duzue? Uh, bon, kongresua da nolaz bait uh, gibelera eta intzinea txoiteko hartzen den momentu sakonago bat, behar ba, urte zurte egiten diren biltzak nagusiak baino gehiago barnatzen ditugu gogoetak, eta hor aldi berean, 2008-an, gure barne uh, instantziak zuzendaritza bereziki arra behitzeko data heldu zen, beraz pentsatu dugu, voilà, kongresu bat, lehen aldia da, bai, kongresu bat egiten duela, Eh, pentsatu dugu, voilà, momentua zela, hainbat aldaketa direlako, hainbat Mm, gai baginituelako ere trenkatzeko, be momentua zela harik eta sakon hori egiteko. Aldaketa garaia, ipatzen duzue eh, fase politiko behi batean edo sartia girela edo sartzen girela, uh, eh, bitzez, zer da fase hori, zer dira gai uh, eh, behiak edo garrantzitsuak? Bon, ordoan aldaketak, men bon, behritzatik aiz denbora gehiago, baina aldaketak dene konstatatu ditugu, hainitzetan aipatu ere bai, hein, uh, ipar euskal izan diren aldaketak badira, euskal egian oroak eta gero gero badira aldaketa eh, global, eh, hainbat aldaketa global kezkagahi eh, ere bai. Guk ehm, kongresuan boskatzerat eramanen dugun uh, dokumentu politikoan, uh, fase berri bat eta zari gira, uh, ez augarritu nahi bai genuke fase hori uh, erri gisa haintzinat eginez. Egan nahi baitu, bon, konstatazio bat eta eh, partitzen gira, ikusten dugu ipar eskoalegian, azken urtetan, aldarrikapen konkretu batzuen inguruan, bat direla eh, adostasun maila zabalak, uh, gehiengo sozial batzu osatzen direla, ala gertatu zen lehen instituzio bat uh, aldarrikatzeko momentuan, uh, ala gertatzen ari da Euskararen inguruan, azterkatak Euskaraz pasatzeko aldarrikapenarekin, etxe bizitza eta lujaren uh, defentsan, presoen gaiaren inguruan, beraz, bada uh, olako konstatazio bat, eta guk pentsatzen dugu hori baiko dela eta abertzale gisa hori uh, buru jabetza gehiago lortzearen zentzuan ezaginai genuke. Eh? Gero eta zentzu gehiago duelako hainbat entzat, gauzak lokalki eh, eta bere buruaz jabe izan ez, eh, erabakitzea eta eraikitzea. Errandozu, eh? Ala, kongresuan zuzendaritza ah, jabegituko zela, organigramoan nola aldatuko da? Orduan, organigramoan bo dira aldaketa eh, tipi batzu, eh, baina orain arte bo izanen da bozera maile bat, eh? uh, kanpoari begira, eta gero bahnean funtzioak arduren eh, arabera banatu dira, beraz, norbaitek badu koordinazioaren ardura, koordinazio horoko jadeitzen duguna, beste batzuek nazioarteko ahemanena, beste batzuek gehiago institutu instituzioa, hori izanen baita gai importante bat eh, guretzat ondoko urtetan, lehen lehorat ekarri nahi nuke uh, eh, instituzio urratx behi baten uh, egitea, uh, agloa badugu, irigune elkargoa, beti ikan izan dugu hori etzela gure uh, aldarrikapena eta pentsatzen dugu oraindanik momentua dela, delako fase behi horretan, lehen lehoan gai horren ezartzeko, beraz ardura dun bat horren inguruan, eta ara, beste gai, gaien araberako ardurak dira azkenean. Eta jabegitze lan uh, ez dakit, gazten uh, gibeletik ibilizizte, pixkat, gazteak e, presta gertzen dira estruktura politiko batzuetan engeiatzeko? Orduan, bon, pentsatzen dute estruktura politiko geginetan bezala e, bezailtasunak ditugula. Berbaguk abertzalek ono gehiago, zenta eh, abertzale eh, sentitzen diren jenden engaiamendua, zinez biziki zabala da. Eh? Usu abertzalek parte hartzen dute handizki ikastolak bizi arazten, batzutan ere berbaberen erriko e, amapa, edo, edo ekonomia mailan, edo, bon, orduan egia da e, mugimendu politikoetan engaiatzea gelitzen dela usu azkena, eta eta beraz arazo hori dugu guk ere. Baina eh, kongresuanekin nahi izan dugu zinez molde eta komunikazio bideak ere eh, erabili, jende behia erakartzeko, eta azken finean, beha eskiarrak astatsua izan da, eh? behion eta eta amar pertsonek parte hartu dute egin dituguntukiko bilkura desberdinetan, egun eta larogoiek boskatu dute momentuan izan diren bi boska momentuetan. Gazte batzu izanen dira, zuzendaritza behar, behian, eta hori uh, da, baina bon, badugu nolan biziki handia belaunaldi behiei buruz engaiamendu politikoaren uh, uh, zentzua beheguneratzen, egan nahi dugu. Aktualitateaz pixkat mintzatzeko, eh, duela guti hori ikusi ditugu banderolak edo pintadak agertu dira kostaldean, azaroaren mekaren komemorazioen kontra, ehatxe baiko autetxi batzuk salatu dituzte ekintza horiek, ez dakit, zen artean izan dira, ez da bai da, pixka bat, edo zer da hori ehatxe posizioa? Bo, nik Filipe Arramendiri buruz errespetu handia dut, eh, militantea bertzale implikatua da aspaldi, aspaldian, Baina negia da hori atxebaiek ez duela bat egiten, eh, ez eh, lehen mundu gerlaz eh, plazaratu duen irakurketarekin, Uh, ez eta ere eh, banderola batean irainik suposatzen ez duen uh, mezu bat uh, kriminalizatzeko egin ditzazken urras juridikoen aldetik. Eh, guk pentsatzen dugu lehen munduko gerla, beste gerla iniz bezala, zela izan hemengo uh, eta frantziako beste lekuetako jendesumen interesetan, eh, gehiago interes imperialista bat alde egin dela, beraz uh, bada irakurketa zilegi bat lehen munduko gerlari buruz, bere behar ba Euskal Egitik uh, eh, eh, soegina, hainbat desertore eta intsumitu izan zelako. Eta bestalde batetik, bo, espero dugu, uh, Filipek ez duela bururaino eramanen bere planta pausatzeko sedea, banderolak pausatzea e, izan dugulako hainitz eta egiten ere ehatxe bain eta mugimendu abertzalean oroak eta gehiago dena nik pentsatzen dut ez dela niundik ere gerlan hildiren uh, Euskaldunen memoria zikintzen uh, eh, gisortako irakurketa plazaratuz. Beste aktoritateko gai bat edo aipatzen da duela gutiere elkargoan talde politiko batzuen uh, sortzea EATXE baiek ere badu sede hori? Bai, EATXE baiek ere badu uh, sede hori, uh, diskusioak asiak dira, ikusteko jekse forma ardezaken, uh, baina pentsatzen dugu uh, gauza baiko jalitzatekela, uh, uh, irigune elkargoan, uh, ez da bai da politikoetan, uh, parte hartzea behar gaur egun izigarri zaila baita, uh, erriko haute dako, hor den informazio zama handia, hor jokatzen diren ejonka eh, guzien dimentsioa hartzea, eh, hainiz uh, gauza bada irakurtzeko denbora laburretan, guk pentsatzen dugu talde politikoak, eta emaiten bazaizki hoier uh, eh, baliabide uh, humanoak, jende batzu, langile batzu, izaiten aldirela biziki baliagarri, haute txendako, eta ondorioz biziki uh, baiko ja, agloan, mm, bahne demokrazia eta ez kalitatea handitzeko. Erra nahi du aliantza batzu izanen direla, ez dakit autetxi batzuekin, ez direnak baita ezpada ehatxe baien edo? Uh, momentuan, uh, horrekin bat egiten duten ongoi bat pasa autetxi bildu ditugu, batzu ehatxe baikoak dira, batzu ez dira ehatxe baiko kide, baina bat egiten dute uh, gure, gure proiektuarekin, beraz horiekin abiatuko litzateke taldea, eta gero geroak ejanen. Aliantzekin eh, segitzeko, eh, bon, azken erriko eh, bozetan, adibidez bai honako etxeko bozen karik, alapitak izan ziren, zer bide hartuko du bai eh, atxe baiek eh, aliantza horien aldetik. Ordan kongresuan bozkatuko dugun dokumentuak hori buruz eh, bon, berresten du, behar ba leheno baino argikiago, eh, instituzioen parioa ere egiten dugula, eh, eta lehiatuko girela erabakiak, egionen zat erabakiak hartzen diren inala lekuetan presente izait egiteko. Horrek suposatzen du eh, haute uh, eskunde mota, moten arabera, ez dela ehatxe baien izenean uh, izanen, eh, egealitate prinzipioa dauri eta beraz aliantzei idekia, eh, atea idekitzen diegu, biztan dena, baina beti ere koherentzian geldituz gure uh, funtsesko ikuspegi eta proiektu politikoarekin. Hala, beraz, kongresu hortan, dokumentu batzu izenpetu bozkatu behar, zuzendaritza jabertu behar, eta izan entuzi ere gomita berezi batzu. Baina izan dugu uh, voilà, aski ondizki markatu lehen kongresu hori. Uh, azken urtetan eh, biderkatu ditugu, uh, bon, ono sumeki, eh, gauzak diren bezala erraiteko, baina biderkatu ditugu ahemanak uh, estaturik gabeko uh, beste nazioekin eta eta Frantzia mailan diren beste mugimendu uh, politiko eta sozial batzuekin, beraz nahi izan ditugu gomitatu uh, kongresu horretarat eta eta eturriko dira, beraz, uh, voilà, Ameriketik, euh, Bretainiatik, Tahititik, euh, Kanakiatik ere bai, ordezkari batzu, uh, itzartuko dutenak ere kongresuan. Eta kontengira euh, horretaz, lehen aldia baita, erten aldugu, ehatxe baien dako. Ala, lehen kongresua, hori terazten dugu, ibiakoitz uh, untan, bai honan, uh, eh, elkarten eh, etxean. Elkarten etxean, behatzi honetan tianko hasiko da, beraz, uh, tiendeari galditen dako guzinez tenorez ditia, uh, izanen baitira baitzartzeak, me boska momentuak ere bai, eta gero ekitaldi bat, uh, wala, publikoa edo prentsari idekia izanen dena. Ebe, milizkartzuri? Zuri, pasai egunon.